žiauri tikrovė Sakau labas visiems, 14 val. 7 minutės Lietuvoje, penktadienis ir įprastas laikas laidai Žiauri tikrovė apie mus lietuvius, kartu su manimi, kaip ir įprasta, daugiau laidoje nei aš kalbės ir tikrai turbūt išsameu ir geriau. Aivaras Lilyka, nepriklausomas istorijos ekspertas, trėjas. Labadiena, Aivarai. Sveika gyva Lietuva, sveiki visi. Mm, kiek pasakai, prieš laidą neseniai grįžai iš, iš Graikijos, turbūt ir pilnas įspūdžių ir tais dalykais. O, taip, labai įdomu. Iš esmės ten vienas labai, labai akivaizdus dalykas matosi, kaip teologija ideologiją nužudė filosofija Ta prasme, gavosi, kad vietoj mąstymo e, susibūrė prietarų ratas ir vyrai sėdėdami prie stalo aptarinėja teologiją arba prietarus, o moteris tuo metu visos dirba. Tai yra <laughs> iškrypo graikų filosofija visiškai į teologiją, taip sakyti. Nu, Graikai yra graikais, mūsų laidoje mes apžvelginėjame Lietuvos istoriją ir taip. šiandien pradėk, Aivarai, kokią e, laikotarpį Šiandien pabandysim paimti šimtmetį, per kurį žlugo, galima sakyti, Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Lenkijos valstybę, žinoma kaip Žespospolita, ir e, tai bus apie 1795-1700 metus ir visą tą laikotarpį, tą šimtmetį galim savotiškai įvardinti socialinio kontrakto, konstitucijų, bendrosios valios arba generolų amžiumi ir tuo pačiu bulvių amžiumi nes e, bulvės kaip viena iš priežasčių valstybės žlugimo taip pat labai akivaizdi. Čia tikrosios bulvės. E, jo, tos tikrosios bulvės, nes iki tam tikro laiko jos buvo tik Amerikoje ir Europoje jos, sakykime, kaip nenodai, o kaip maistas išpopuliarėjo, būtent, sakykime, šitame laikotarpė apie 1795-1700 metus. Ir be abejo, jas e, šiandien, kad pa, vienas iš tokių įdomesnių gal dalykų, šiandien didžiuojamės cepelinais, e, kugeliais, kaip lietuviškais patekalais, O bulvės taigi amerikietiškos. <laughs> Tai Indienų. <laughs> tai galbūt indienai ir valgė jau seniai cepelinus iš tikrųjų. tai ir tik tai tiek, kad pas mus karčiamuose, smuklė, smuklėse ne, bet karčiamuose, kurias dažniausiai turėjo apsukrus prekeiviai, e, žydeliai, taip sakykime, tai yra jų tautinis patiekalas, nes jie tas bulves atvedė, ta prasme. Ir jie išmokino net pavadinimas nelietuviškas, nei kugelio, nei cepelino, tai yra idiš kalbos. E, tai mes, kai sakome iš tiesų tautiniai lietuvių, tai turėtumėm pasakyti pasakyti, kad ne tautiniai lietuvių, o tautiniai idiš <laughs> patekalai. <laughs> tai čia irgi. <laughs> Gerai, tai gal pradėkime šiandien tada analizę to laikotarpio. E, jo, tai galbūt aš pradėsiu nuo tokio rimto pasakymo, kadangi tai yra konstitucijų amžius taip pat pirmųjų pasaulyje tiek Lietuvos Lenkijos valstybės, tiek Jungtinio Amerikos valstijų. Ir vienas iš asmenų, kuris dalyvavo e, konstitucijos pirmosios prieimime Amerikoje, Tomas e, Jeffersonas, labai apibendrino svarbiausią galbūt trūkumą visų konstitucijų, kurios buvo priimtas. Norėčiau, kad mūsų konstitucijoje būtų viena pataisa. Federaliniai vyriausybei panaikinta teisė skolintis. Mm. Dar kartą pakartosiu, norėčiau, kad mūsų konstitucijoje būtų viena pataisa federaliniai vyriausybei panaikinta teisė skolintis. Tai yra, valstybė neturėtų teisės turėti skolintis. Konstitucijoje tokia pataisa turėtų būti primta ir e, tada daugmaž viskas į savo vietas stotusi. Beveik kaip mat. E, Tai yra labai svarbus irgi dalykas, kur lietuviai turėtume mes pamastyti, galbūt Europos Sąjungoje šitą įstatymą galėtų netgi Seimo nariai, esantis Europo parlamente ir prastumti, kad e, konstitucijoje būtų pataisa, jog federaliniam vyriausybėm skolintis negalima. Čia nelabai įsivaizduoju iš gyvenimo, na bet ta prasme gautųsi tada kaip investicija. Valstybė jo. investuoja pinigus ir ta investicija turi atsipirkinėti. Skolintis negali ir gyveni iš to pelno. Ir visas problemos iš esmės iš karto tampa išspręstas. Tai vat jau pirmosiose konstitucijose, tiek Lietuvo, sakykime, tiek Junktinio Amerikos valstijose e, buvo pastebėtas tas trūkumas ir įvardintas tų, kurie jas priminėjo. Ir tą trūkumą iki pačiai dienai mes, taip sakant, matomės, rebiame jo pasiekmes. Jeigu mes jų nepataisysim, pasiekmes bus visą laiką vienodas. Tai gali be abejo galbūt Lietuvos piliečių kažkokią tai grupelę vėl įsijungti tą darbą ir pasiūlyti, kad vyriausybei panaikinta teisė skolintis būtų konstitucijos vienas iš punktų. E, dabar grįžkime prie e, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tam tikrų asmenų, e, prie, kurie atstovavo kažkokią tai politiką, atstovavo kažkokią tai tarnystę ar valdžią kaip pavadinsim, nepagadinsim, tai konkrečiai prie Stanislavo Augusto Panetovskio. E, pavardė labai keista, bet pasirodo, tai yra kaributų giminės atstovas, kaributai, tik tai persivadinę Panetovskiais e, pagal to meto madą e, lenkišką ir pagal gyvenviečių pavadinimus, taip kaributai kažkuriom tai, sakykime, laikotarpį tapo Panetovskiais. Ir tai buvo paskutinis Lietuvos Lenkijos karalius, valdovas, e, kuris gimė 1732 metais, o mirė 1798 metais Sankt Peterburgė, to meto jau Rusijos sostinėje. Ir e, valstybės dydis mūsų tuo metu buvo apie vienas milijonas kvadratinių kilometrų. <laughs> mūsų valstybės dydis, tai buvo pati didžiausia valstybė Europai. Ir šiai dienai mes esame viena iš mažiausių, žinoma, bet e, mūsų valstybės didis tuo metu buvo apie 1 milijonas kvadratinių kilometrų ir apie 11 milijono gyventojų, iš kurių buvo apie 3 milijonai lietuvių ir apie 4 milijonai lenkų. Ne, 3 lietuvių ir dabar yra milijonai. Jo, bet e, 4 milijonai lenkų jo, tai buvo. dabar e, prie jų beros yra 44 milijonai, o lietuvių, kai buvo, taip ir liko tas pats. Tai irgi verta susimastyti, galima be abejo atskiras galbūt laidas, televizijai, politikai, kurie būtų galim tiesiog išnagrinėti, kodėl tie 3 milijonai, kai buvo, taip ir liko. Kaip tik važiuojant dar pasiklausėm statistikos duomenis, kad Lietuvoje išnyko per paskutinius metus 98 ar kiek tūkstančiai gyventojų. Tai sakykime, vienos panevežio miestas dingo nuo Lietuvos paviršiaus su visais gyventojais ir statiniais. Tai yra be abejo priežastis kažkokios, tai kurios tai įtakoja. Ir valstybės e, tuo meto valdymo, to sakykime, poros galbūt vos nešimtmečių, e, esmė buvo toks lotyniškas šūkis, nes lotynų kalba, nes katalikų bažnyčia tada viravo, dominavo ir e, be abejo lotynų kalba viskas buvo rašoma. Tai rex regnat et non gubernat. E, Tai yra king e, karalius karaliauja, bet nevaldo. E, valdė tuo metu šlėkta, tai yra e, visi plikbajoriai ir bajoriai vadinamieji. Ir įdomiausia tai, kad Tai buvo tarp 15 ir 10 procentų visų valstybės gyventojų. Jie turėjo sprendimo teisę. Sprendimo teisę, ką priimti karalių, kokius įstatymus keisti, e, vadinamoji šlechta. Kai Prancūzijai tuo metu sudarė tik tai vienas procentas gyventojų turėjo valstybės valdymo galę. Anglijoje dar 1867 dar po gero šimtmečio e, tik tai 3 procentai gyventojų turėjo teisę dalyvauti valstybės valdyme. Nu, šiai dienai, jeigu mes paimsim to 144, e, ne 144 tik tai valdo valstybę, o kiti tik tai atiduoda teisę, tai mes pamatysim, kad iš tikrųjų šiai dienai mes esam labiau atsilikę nuo Lietuvos Lenkijos valstybės demokratijos lygyje, valstybės valdymo e, lygyje, negu kad e, anuomet kuomet 10 procentų valdė, o dabar aš manau nedaugiau, netgi 0,1 procentas Lietuvos gyventojų dalyvauja valstybės valdyme. Nes atstovaujama ta demokratija renkamoji, iš esmės jinai yra oligarchinė, kai tu atiduodi savo teisę ir tik tai tada tas sprendžia. Tai čia ir, irgi svarbu, kad mes esame dar gerokai atsilikę nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdymo modelio. E, ekonomika to meto pagrinde, e, kaip aš minėjau, bulvės mūsų ekonomiką ir sužlugdė. <laughs> E, tas yra labai svarbu, cepelinai kugeliai, todėl mums peršami kaip mūsų tautinis patiekalas, nes tai ekonominio žlugimo priežasti savotiškai. Ir kaip simbolis, kaip ženklas, jisai iki pačiai dienai mus persiokioja, kaip <laughs> pasamoninis košmaras <laughs> kažkoks. Tai, e, nes Lietuva, Lenkija, Europai tiekia, pagrindinis mūsų biudžeto pajamos buvo 90 procentų valstybės pajamos sudarė rugiai, galvijai su jautiena ir kailiai. E, tai kai atsirado bulvės, rugių, e, automatiškai pradėjo visai kiti poreikiai būti ir kadangi prasidėjo importas iš kitų kraštų, tų, tų, tų bulvių, sakykime, tai tai pakirto iš esmės mūsų valstybės ekonominę galį, nes gamybos mes beveik neturėjom. E, būtent Radvilos, apie kurios bus sekanti laida, e, bandė Radvilos... E, Patsai bandė vystyti gamybą, bet labai nesėkmingai. E, e, nes buvo kita spekuliantų tauta, kuri rūpinas, kad ta prekyba, <laughs> taip sakant, e, nelabai. Simonas Daukantas, gal kada grįšim apie tai, yra daug kalbėjęs. E, taigi, abiejų tautų respublika buvo vadinama Žespospolita, tai buvo federacinė. Tai yra sąjungos principų tokia, sakykime, Europos e, dar nebuvo Jungtinio Amerikos valstybių, nes Jungtinio Amerikos valstybės yra federacinė valstybė. Tai šiuo atveju pirmoji Jungtinių Amerikos valstijų valstybė ir galima įvardinti Lietuvos Lenkijos valstybė, kuri susidėjo iš kunigai, federaciją tuo metu galime įvardinti kaip kunigaikštystė, pavyzdžiui, buvo Žemaičių kunigaikštystė, e, Vitepsko kokia nors e, ir panašiai. Tai buvo federacinė aristokratinė monarchija šl, e, susikūrusi po Liublino unijos, apie ją kalbėsime e, sekančiai laidoj gal dar nekalbėsim, bet dar už kelių laidų kalbėsim būtinai apie Liublino uniją, kuri susidėjo iš Lenkijos karalystės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Ir gyvavo ta valstybė iki 1795 metų. Valstybės šūkis e, Taip pat turėjo valstybė savo šūkį, moto. Jisai be abejo buvo latiniškas ideus nobiskum quis no contra nos. Jei Dievas su mumis, kas tuomet prieš mus? Čia buvo valstybės šūkis nuo iki 18 e, amžiaus, o 18 1700 metais e, nuo e, Poniatovskio laikų šūkis buvo pakeistas ir jisai buvo toksai profide lege et rege – už tikėjimą, įstatymą ir karalių. Bet valstybė turėjo savo aiškius tris tikslus – tikėjimas, įstatymai ir karalius prieš tai buvo e, kad mes, jeigu Dievas su mumis, tai kas prieš mus. E, ir tas atspindi iš esmės mūsų valstybės geopolitinius tikslus. Tai tame šūkėje, jeigu Dievas su mumis kas tuomet prieš mus, tai mes visus turkus pjovėme, totorius, e, rusus, tai visus katalikų bažnyčios priešus. Tas mus ir išsekino, nes jie mus pribaigė. E, o katalikų bažnyčia spruko į krūmus ir, kaip praeitoje laidoje kalbėjome, Napoleonas ją, tą šventosios Romos imperiją pilnai demontavo. Ir būtent aš praeitoje laidoje pamiršau, mes turim būti dėkingi Napoleonui, kad 1808 metais e, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karalystės žemėse buvo panaikinta inkvizicija. Nes e, inkvizicija tai yra KGB, MGB, sakykime, <laughs> toks analogas, e, represinis bažnyčios aparatas, kuris žudė žmonės, jeigu jie ten gydydavosi ne bažnyčiai arba mokydavo ne taip, tai paprasčiausiai tekdavo dažniausiai atsisveikinti su gyvenimu. Tai vat būtent Napoleonas ir demontavo tą inkvizicijos aparatą Lietuvoje, už ką mes turėtumėm jam turbūt labai dėkingi būti, uh, E, nes žmonių bažnyčia nebežudė tuo metu. E, nuo 1808 metų. Iki 1808 metų iš esmės buvo žmonės, kaip aš sakau, aukojami e, savo devams. Tai yra dėl religinių įsitikinimų, dėl ideologinių įsitikinimų žmonės būdavo paukojami tam dievui, kurį jie tikėjo, kad jie daro teisingą darbą. Tai e, tas atsispindėjo, kaip minėjau, ir mūsų šūkė, su kuriuo mes ėjom ir mirėm už tevinę, kol visi neišmirėm ir kai buvo 3 milijonai, taip ir liko, o kaip Lenkų daugėja, taip ir daugėja, nes jie mažiau jie mirti negu mes. E, taigi, pirmasis e, trys padalinimai e, prasidėjo 1772 metais, e, pirmasis rūpiučio 5 dieną, antrasis buvo 1793 sausio 23, čia po konstitucijos prieimimo E, ir tūkstantis paskutinis, 1795 spalio 24 panaikino e, pačią didžiausią ir pačią galingiausią valstybę Europoje. E, ta, o valstybės, kurios pasidalino, buvo Prūsija, Austrija ir Maskovija, kuri po pasidalinimo teisėtai tapo Rusijos imperija. Iki tol tai buvo Maskovija. E, E, ir visur dokumentuose tas atsispindi, kad mes kariavom su Moskovija, ne su Rusija. E, kaip aš minėjau, mes vėl kitose laidose aptarsim, Ukrainos nebuvo, irgi Ukraina čia susikūrė po Liublino unijos apie 1600 metus, pirmą kartą ją istorijose, kartografijose randu, rand, aš paminėtai ir, ir įrašas. Tai iki tol buvo Rusija su sostinė Kijevo. Ir be abejo, kaip aš minėjau, Gedminaičiai, būdami ortodoksais, e, mūsų savotiškai ir pribaigia. E, dar trupučiuką grįšiu prie to, kad mes iš esmės atstovaudami katalikų bažnyčios interesus e, įsivėlė į karą su protestantiškomis ir ortodoksiškomis valstybėmis, e, pralaimėjom Prancūziją, kaip minėjau, irgi tuo pačiu metu, kadangi tai buvo iš esmės pradžioje trišalė sutartis, iš, trišalė tarp Prancūzijos, Žespospolitos ir Austrijos, iš kurios Austrija iš tos sutarties, iš tų žaidimų geopolitinių pasitraukė ir perėjo į, prancū, į anglų, e, protestantų ir ortodoksų pusę ir jau jinai ir dalyvavo valstybės padalinime, nes mus padalino iš esmės, e, kaip aš minėjau, vat, e, protestantiškoji Prūsija pasidalino, ortodoksiškoji Moskovija ir prie jų vėliau prisijungusi, suvokusi, kom gali baigtis jai tie žaidimai, e, Austrija. Bet, e, žodžiu, Prancūzijai, tie vat Jakobinų judėjimai visi buvo paremti e, socialinių kontraktų. E, apie jį šiek tiek vėliau daugiau. Socialinis kontraktas tai buvo prancūzų kaip ir mintis, idėja išleista Žanžako Ruso E, apie tai, kad žmonės turi sudarinėti socialinius kontraktus su valstybe, e, bet esmė jo buvo religinių, bažnytinių valstybių demontavimas. Nes iki tol tai buvo monarchinės valstybės, kur monarchija patvirtindavo dažniausiai katalikų E, popiežius Vatikane ir e, tuomet valstybė valdydavo tik iki 1 procento gyventojų, o visi 99 procentai gyventojų dirbdavo tam, kad tas 1 procentas gerai gyventų. Šiai dienai kažkas tai labai panašaus panašu vėl Lietuvoje yra nutikę, <laughs> kur kai pasižiūri, tas vienas procentas tikrai gerai gyveno, kiti, kaip aš minėjau, po 98 tūkstančius dėl kažkokių tai priežasčių dinksta iš Lietuvos, po vieną panevežį per metus, tai yra ko pasimokyti, yra ką pamastyti. Grįšiu šiek tiek prie antrojo padalinimo, e, apie pirmąjį mes kalbėjome šiek tiek e, paskutinį praeitoj laidoj apie Tado Koščiuškos dalyvavimą visuose veiksmuose. E, kariniuose. Ir antrasis e, tai buvo Peterburge pasirašytas padalinimas tarp Rusijos ir Prūsijos. Rusija atiteko Kijevas, Bratslava, Podolė, Minsko vaivadijų žemės, rytinė Vilniaus vaivadijos dalis, Brasto žemė ir Volinijos dalis. Prūsija gavo vakarinės Lenkijos žemės su Gdansku, Torinė, Pozna, Respublika neteko maždaug 250 tūkstančių kvadratinių kilometrų. Tai po nu, beveik e, didžiąją da, pusę žemės ir e, lab, pačių svarbiausių prekybinių centrų netekome mes. Ir tas ekonomiškai mums labai stipriai kirta. Ir e, Prancūzija, kaip minėjau, tuo metu demontavo katalikų bažnyčią pilnai. Me, mes E, aplenkėm ją, galima sakyti, paskelbdami pirmą konstituciją Europoje 1791 metais, e, gegužės trečią dieną. Tuomet tai tapo Bajorų Respublika su renkamu valdovu. E, vyriausiai valdžia buvo atiduota Seimui, panaikinta liberum veto teisė, tai yra teisė, kad vienas asmo gali užblokuoti statymų prieimimą vykdomoji valdžia priklausė karaliui ir ministrų kabinetai, pavadintam įstatymų sargybą. Tai yra vykdomoji valdžia priklausė karaliui, tai kaip šiai atveju arba premjerui, arba prezidentai, ir ministrų kabinetui, kuris buvo įstatymų sargyba. Įstatymus priminėjo tie, o tas buvo įstatymų sargyba. Karalius turėjo būti renkamas ir iš dažniausiai iš valdančiosios kažkokios tai dinastijos. E, Targovicų tokia konfederacija pasipriešino konstitucijos. Targovicų konfederacija buvo palaikoma prūsų ir rusų. E, Maskovi, Mask, Maskolių, taip, e, gal nesupyks klausytojai, bet aš naudosiu istorinius terminus. Maskolių. E, Koščiuška ir e, subūrė tos ištikimuosius konstitucijai ir taip prasidėjo tos laisvės kovos, kurios baigėsi visiškų valstybės žlugimų ir vienos konferencija, kurioje 1815 mūsų valstybingumas buvo nutrauktas. Prancūzija tuo metu e, tas konceptas socialinio kontrakto, iš kurio išaugo konstitucija, maždaug tokia buvo idėja, kad yra įstatymų leidžiamoji dalis, tai yra Seimas, yra įstatymų vykdovoji ministerijos ir tos ministerijos susidėjo iš edukacinės, karo, policijos ir biudžeto. Keturios tik tai ministerijos buvo. E, ir e, valdymo forma iš karto buvo kaip konstitucinė monarchija, tai šiai dienai bet kuri prezidentinė e, valstybė iš esmės yra konstitucinė monarchija, <laughs> taip galim pavadinti. E, jeigu katalikų bažnyčia Prancūzijoje buvo labai stipriai paveikta e, naujų minčių. Tai yra, pavyzdžiui, buvo panaikinti vienuolynai 1790 metais. 1789 e, metais e, nusavybė visa bažnyčios perėjo tautos valdymam Tai yra buvo nacionalizuojamas e, visas jų žemės ir pardavus turtą žemės aukcijonuose buvo padenginėjama iš tų žemių valstybės skola susidariusi. Nes prancūzai pasižiūrėjo, kad valstybė padarė didžiausią žalą bažnyčią ir jie iš karto paėmė jų žemės nacionalizavo ir parduodamos išmokinėjo. Čia yra napoleoniški, aš tiesiog pasakoju, kad tai mūsų valstybės stipriai susietos, įskaitant įstatymiškai tuo metu. Ir e, tuomet prancūzai dar išleido popierinius pinigus, kurie buvo padengti nacionalizuota žeme. Ir tos pinigus pavadino asignacijoms. Tai va, asignacijos pirmą kartą irgi atsirado prancūzijai ir jos buvo padengtos atimta iš bažnyčios e, žeme tam, kad padengt valstybės skolą. Galbūt ir šiai dienai visai nebloga mintis, sakyčiau. <laughs> Pakankamai Lietuva skolinga, tai tikrai galime išleisti asignacijas. Taip, asignacijas ir padengti ją, nes e, galbūt, nu, žodžiu, vietoje krikščioniškos religijos buvo įvestas priežasties garbinimas, cult of reason. <laughs> tai čia irgi toks, bet greitai buvo pakeista, viskas sugrįžo, nes pamatė, kad priežasties garbinimas yra e, pakankamai tamsus reikalas ir tas baigėsi. E, panašiu laiku e, vyko, e, įvyko ir mūsų vienų, ir Vytauto laikais vienu iš geriausių sąjungininkų, tai Krymo Hanato, e, įjungimas į Rusiją tuomet jau Turkijos dalies 1787-1792 metais toks Dolgorukiai užėmė Krymą ir buvo į, visas įjungtas į Turkiją. Tas irgi mums didžiulė įtaka, nes ekonomiškai mes buvom užblokuoti nuo Persijos. E, nes e, visa Europa, dar be tų trijų mano paminėtų produktų, kuriuos įveždom, netgi peršiški kilimai buvo vadinami visi tiekiami per mūsų kraštą, per Žespospolitą ir praradus Turkiją, tai viena iš tokių prabangos elementų, e, kaip persiški kilimai, e, nutrūko tekimas. E, tas irgi prisidėjo prie valstybės ekonomikos žlugimo. Paraleliai 1776 metais e, ant, iš socialinio kontrakto, galim sus, sakyti, susiformavo pirmoji valstybinė konstitucija, nes socialinis kontraktas, aš vėliau daugiau apie jį pakalbėsim. Tai Liepos 4 1776 Tomas Jeffersonas paskelbė jungtinių valstinių pareiškimą dėl nepriklausomybės. Tai yra, buvo patvirtinta Amerikos konstitucija. E, Ir e, dar keli įvykiai, tai 1773 metais Liepos 21 popiežius Bule Dominikus, Dominus Ak Redemptor Noster popiežius Klementas IV apripojo jezuitų ordino veiklą, ypatingai švietimo srityje. Ir vat, nes scholastinį jezuitinį mokslą, kuris buvo tuo metu vyraujantis e, katalikiškai Europai, ištiko krizę. Ir va tas, e, ta jo būlė iš esmės buvo priežastim šio laikinio mokslo, taip vadinamojo šio laikinio mokslo, nes e, būtent tos būlės pasiekoj 1773 metais spalio 14 Lietuvos Lenkijai holastinis bažnytinis mokymas, nes bažnyčia iki tol tik tai bažnyčia turėjo teisę mokinti, e, buvo pakeičiamas tautinio mokslo taryba. Tautinio mokslo taryba Ir tom tai yra sukūriamas centralizuotas valstybinis švietimas. Tačiau jezuitai, bažnytininkai išliko svarbiausias asmenys šioje komisijoje ir toliau. E, Lenkijos, Lietuvos didžiosios, pa, valstyb, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pavyzdžių sekė ir Prancūzija, Austrija ir Prūsija. Tai yra mes pirmieji pasiūlė mokslo reformą, e, bet tai mokslo reformai ir ją kūrė toliau jezuitai. E, mokslas centralizuojamas valstybės iškeltiems tikslams, E, kurios visgi tos tikslus, kaip minėjau, apibrėžė jezuitai bažnyčia su popiežium piramidės viršūnėje. Tai buvo sukurtas trijų pakopų mokymas, susidedantis iš viešųjų ir privačiųjų pradinių mokyklų, vidurinių ar bepilinkės mokyklų ir pagrindinės mokyklos. Mokslo piramidės viršūnėje buvo aukštosios mokyklas. Apylinkės mokyklose buvo mokomasi šešis metus šių mokslų – matematikos, moralinis išsilavinimas, gramatika, logika, iškalba, eiliavimas, metafizika, fizika, chemija, istorija, geografija, rašyba ir muzika. Tai vat šis jezuitų užsleptas mokslo sistema naudojama kaip švietimas, sisteminis mąstymas iš esmės, e, naikinantis asmenybės, yra naudojamas iki pačiai dienai. E, tas yra svarbu. Ir e, tuo pačiu e, prie visų šitų reformų, prie visų šitų pokyčių, pirmasis padalinimas, kuris įvyko 1722 metais, kuomet trišalė Rusijos, Prūsijos, Austrijos sutartimi e, atiteko e, didžioji dalis vėl e, Polocko, Vitebsko, Minsko vaivadijos, Latgala visa, a, o Prūsija, Austrija prisijungia Lenkijos žemių, Pamarių žemės, Prūsijos žemės, Žodžiu, pasiekoj, labai įdomus sutapimas, prasideda Emiliano Pugačiovo maištas kazokų. E, pagrindiniai dalyviai, Emilianas Pugačiovas buvo iš karto iškeltas kaip teisėtas karalius, jisai panaikino baudžiavą ir tai yra tiesiogiai susijęta su pirmoju padalinimu irgi, nes e, jisai apjungia ne tik tai aukso ordos likučius, bet labai daug buvo pabėgėlių iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Sibirė, tai jie ir sudarė beveik pagrindinės karinės tas jėgas. Turint omeny, kad Pugačiovas taip pat kažkiek tai laiko praleido ir Italijai, ir e, mūsų kraštuose, tai labai panašu, kad ta vadinamoji e, Baro konfederacija e, būtent ir stovi už Pugačiovo to vadinamojo maištą, nes tai buvo panašius atvejais 1652-53 metais, kuomet buvo Rusijai ta didžioji smūta, kai Lždžia Dimitrijus buvo paskelbtas mūsų Lenkų, Lietuvių, Prancūzų, Italų palaikomas karalius, teisėtų Rusijos karaliumi. Tai panašiai buvo e, Baro konfederacijos palaikomas Emilianas Pugačiovas. Tai yra labai sunku tos įvykius atsėti vieną nuo kitos. Tai yra mes dar priešinomės kažkiek tai e, per netiesiogiai palaikydami e, kazokus, kurie, kaip aš minėjau, irgi dalinai yra mūsų išeiviai iš mūsų žemių. Tai o Baro konfederacija, tai 1768 metams, metais Lenkijos Lietuvos šlech, šlechta, tai yra diduomenė, susibūrusi Padolyje, nutarė ginti tiek vidinę, tiek išorinę Žespospolitos laisvę nuo Moskovijos ir nuo Prūsijos kišimosi į vidaus reikalus. Ir Vatbaro konfederacija e, susibūrė, e, jai pagrindė vadovauja vyriausiasis maršalas, karvedys buvo paskelbtas e, Jonas Pacas, e, konfederacija rėmė Sapiegos, Oginskiai, būtent Radvilos, apie kurios mes ke, e, sekančią laidą daugiau pakalbėsim, apie mm, Nesvyžiaus, apie e, Biržų Radvilas, kur iš esmės e, mes vėl, man, pavyzdžiui, didžiulio asmeniškai gėda, kai aš nuvažiavau į e, Londoną ir aplankiau Queen Victoria and King Albert muziejam, karalienės Viktorijos ir Alberto, karaliaus Alberto muziejus, ir jame ateini prie radvilų, ten yra e, ginklų kolekcija, pati spūdingiausia, kokią sumatęs, ir parašyta Lenkijos didikų radvilų ginklų kolekcija, tai jeigu radvilos išgirstų, kovojo visą laiką už Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kaip juos įvardino, jie turėtų dar trečią, ketvirtą kartą infarktas jos ištikti. Ja, čia kaip ir minėjote kitoje laidoje, iš tikrųjų dar anonsuosime, kas bus. Aivarai, gal vėl padarome poros minutėlių per reklaminę pertraukėlį ir vėl grįšime į eterį. Su jumis e, žiūri tikrovę, toliau pulsą eterį. Radio stotis pulsas. Žiauri tikrovė. Grįžtame po reklamos į eterį ir toliau tęsime laikotarpį nagrinėti laidoje žiūrėti tikrovę su istorijos tyrėjo ekspertu Aivaru Lilika apie Lietuvos padalyjimą. Taip, tai į baro konfederacijai susibūrus, kuris tengiasi atstovauti e, bajorijos šlėktos interesus, e, stojo e, prieš Jekaterinos palaikomą Stanislavą Panetovskį E, kurio, kur, už kurio slėpėsi čertoriškiai, tokie garsus kunigaikščiai. E, tai, e, žodžiu, Jekaterina disidentų teisų, tai yra Liublino unija buvo panaikinusi teisę dalyvauti gyvenime politiniam valstybės pravoslavams ir protestantams, tai būtent Jekaterina stojo ginti protestantų ir ortodoksų teisės, tai iš esmės mūsų religija, kaip aš minėjau, katalikiška religija yra valstybės žlugimo priežastis, nebijokim šito įvardinti, nes jeigu šito neįvardinsim, e, tai iš esmės ir toliau mažėsime. 1767 e, metais Jekaterina gindama disidentų teisės, Jekaterina antroji e, subūrė visus jos čartariškių e, e, į Radomo konfederaciją ir 1767 metais spalį jau Rusijos kariuomenės apsuptoj Varšuvoje pradėjusi Radomo konferencijos konfederatų Seimas, buvo atkurta ta vadinamoji e, senoji tvarka, bet tai buvo tik tai pasiekmė 1764 metų, kuomet Anglija, Prūsija, Maskovija ir Skandija pradėjo visapusišką ekonominį, ideologinį, politinį apie 1733 metus sukurtos, suburtos popiežiaus sąjungos, e, kurią sudarė, kaip minėjau, Lenkija, LDK, Prancūzija, Austrija, Ardima. Tai vat 1764 e, metais Peterburgė įvyko Prūsijos Moskovijos dėrybos. Moskovijoje tuo metu, pavyzdžiui, net armija iki pačio rusų kalboje yra angliškas terminas – arm ginklai. Ta prasme, iš esmės, tuo metu Moskovijos armija buvo sukurta anglų nes jie veržėsi į Kiniją, e, siekia tų prekybinių kelių Kinija, Indija ir iš esmės didžioji dalis e, Rusijos tuo metu atstovavo Anglijos geopolitinius interesus. Ir jeigu čia kitose laidose galbūt apie norėčiau daugiau apie ją, bet mes kalbam apie Lietuvą, grįžį į Lietuvą. Bet įvyksta Peterburgė Prūsijos Moskovijos dėrybos dėl Lenkijos LDK Respublikos ateities. Ir e, ta ateitim buvo įvardintas 1764 metais lapkričio 25 dieną kaip Stanislavas Poniatovskis, kuris tapo uh, karaliumi. E, iš karibų tų giminės, kaip aš paminėjau. Iš tų gedminaičių, kurie buvo šiaip nelabai anti, savotiškai antikatalikiški, e, pravoslaviški šiek tiek. E, taigi, e, prieš tai iš karto sekė 1764 Maskovija su Prūsija pateikė iš karto tris reikalavimus Žespospolitai. Tai pirmas, kariuomenės dydis turi neviršyti 500 tūkstančių karių, visi kariniai gynybos polimo veiksmai turi būti derinami su Maskovija. Antra, dalis pasienio žemė turi būti perleistos Maskovijai. Trečia, visiems disidentams turi būti suteiktos veiklos laisvė. Pirmasis dėl armijos dydžio buvo atmestas, o antrasis ir trečiasis buvo patenkinti. Būtent trečiasims tapo valstybės žlugimo priežastim. Bet tas trečiasis, kaip aš minėjau, buvo užprogramuotas Liublino unijai, atėmus tas teisės. <laughs> tai... Mm, e, ir tai vyko kaip tik po paskutiniojo, e, Poniatovskis buvo patvirtintas po to, kai mirė Augustas III, tai buvo paskutinis Saksų dinastijos atstovas, E, tai, kaip minėjau, varžėsi familija ir Potockiai. Potockiai buvo palaikomi Radvilų tų pačių ir biržų tos linijos. E, taigi, jie reikalavo, kad būtų išvyktų ir Austrų, ir Rusų atstovai. E, ir va to tarpuvaldžio laikotarpiu, e, prieš, patvirtint, po august, e, prieš patvirtinant Poniatovskių karalium, bet mirus e, mūsų Augustui trečiajam e, karaliui, E, susidarė dvi grupuotės, kuri viena buvo vadinama familija, čartoriskiai ir patockiai, kurie palaikė Radvilos. Patockiai rėmėsi Prancūziją, Švediją ir Turkiją, o čartoriskiai, kurie iškėlė vėliau Ponetovskį, palaikė Rusiją. Rusija, bet tai aš turiu omeny Rusiją tą Gedminaičių, kurią mes labai mažai žinom. E, todėl rusų kariuomeniai spaudžiant Varšuvos Seime karaliumi buvo išrinktas e, Leščinskis Stanislovas, ir Stanislavas I pasiskelbė, paskelbė ten trečia buvo rokošai vadinamieji to, to, to metu pagal konstituciją kiekviena e, seim, Seimo narių dalis galėjo burtis į frakciją ir ta frakcija galėjo pradėti karą prieš valstybę. Ir tas karas prieš valstybę konstituciškai buvo įteisintas ir pavadintas ro, ro, rokaš. E, tai Žodžiu, e, burdavosi e, frakcijos įkarinės grupuotės ir tarpusavį kovodavo už įstatymų prieimimą arba karaliaus pakeitimą. Taigi, Čertoriskiai tuo metu įkūrė Rusų partiją ir jie Katerina, e, kur E, būdama Rusijos carienė, e, kuomet jau buvo Peterburgas ir ten ambasadoje būtent dirbo tas jaunasis Panetovskis, kuris buvo įstringas jos meilužis. Ta prasme, tiesioginė, ta prasme, vos nei užpakalį sulindo Katerinai antrajai, e, tiesioginė ta žodžio prasme ir Katerina antroji ta, kuris jai sulindo tiesioginė ta žodžio prasme į šiltą vietą, pastatė Lietuvos valstybės ir Lenkijos valstybėmis karaliumi. Ir kai jisai pradėjo įvedinėti tas reformas kaip konstituciją, tai ta valstybė tiesiog tiesiog buvo demontuota, o pats Poniatovskis gražintas į ten, iš kuris ir buvo išėjęs į Peterburgą. E, ir kaip praeitą kartą minėjau, trys skulptūros kaip atminimą šiai dienai iki pačiol ant katedros puikuojasi, primindamas tą laikotarpį ir gėdą valstybės. E, nu, e, žodžiu, Dabar grįšiu prie pačios esmės. Tas 1762 metais yra visuomenės sutarties idėja, mintis, išplatinta Jean-Jacques Rousseau e, kuri išplat... prasidėjo Prancūzijoje ta mintis e, pasėta, bet tai buvo anglų e, intelektualų įtakoj. E, jo tai sudėjos esmė buvo, kad žmogus gimė laisvas, tačiau visur jie yra suvaržyti grandinių kokia teisė remdamasis vienas valdo visus žmonės. Nu, tai šiuo atveju karalius arba popiežius. Tai esminis jo buvo klausimas. Katalikiškoms monarchijoms toks tiesos konstatavimas buvo lyg kūjo smūgis, sutrupinantis visas grandinės. Tačiau ir šie laisvi žmonės, kurie turėjo kontraktą sudaryti, kad sudaryt, aš kaip laisvas žmogus sudarau kontraktą, kas mane atstovaus. E, ar tai Seime, ar tai valdžioje, ar dar. Mes susirenkam kaip bendruomenė ir išrenkam, kas atstovauja. E, bet Šie visi žmonės pagal šitą socialinį kontraktą visuomeninę sutartį turėjo pripažinti paslaptingą visuomeninę lalę paslaptingą visuomenį pasirinkimą, kuris jau būdavo kaip konceptas iš anksto įmestas į tą visuomenę ir dažniausiai tas konceptas atstovaudavo ne tos visuomenės interesus, o tos valstybės, kuri, kaip aš minėjau, prižiūrėjo, kad Lietuva, Lenkija, e, Prancūzija ir Austrija neužimtų protestantiškos Anglijos, protestantiškos Prūsijos, Švedijos ir ortodoksiškos Rusijos. Tai va ta paslaptinga uh, e, visuotinė valia ir pasirinkimas dažniausiai būdavo kažkur tai kitur, o visi tiesiog sudarom socialinį kontraktą, kuris šiai dienai, kaip aš minėjau, išvirto iki visiško absurdo, kai tik 0,1 procentas e, Lietuvos gyventojų valdo Lietuvą. E, taigi, Tuo pačiu metu apie 1762 prie socialinio kontrakto Prancūzijoje vėl pirmą kartą buvo apibrėžiama politinė ekonomija, Pastaroji gimė kaip pasiekmė ginčio apie mokesčių prasme ir esmę. E, visokiausių mokesčių. Tiesiog kokia jų yra prasmė ir kokia esmė mokesčių. Ir e, ta politinė ekonomija galim pavadinti mokslinės biurokratų mokesčių rinkėjų mašinos gimtimi. E, kuri vėliau tiesiog automatiškai pradėjo apibrėžus tą vat, mokslinę politinę ekonomiją, tiesiog jinai be biurokratinio aparato nebegalėjo ir tas biurokratinis vėl nustelbė mokesčių prasme ir mokesčių esmę su laiku. Tai jeigu mes neiškelsim klausimų, kodėl ir kas, ir inertiškai naudosim visas tas sistemas, mes visą laiką turėsim skaudančią galvą ir kitas vietas. E, tai čia vat buvo priežastis, galim sakyti, ir įaugimas tos konstitucijos, kurios e, iš esmės pašalino, pakirto tas monarchijas. Ir e, tos monarchijos, kurios kariavo su protestantiškom tautiniam valstybėm, e, buvo pasidalintos stipresnių ideologiškai ir e, valstybių, nes ideologiją jie kūrė patys, o ne Vatikane. Šiuo atveju mūsų valstybė ideologija buvo kūriama Vatikane. Ir tas, aš kaip sakau, turim būti dėkingi Napoleonui, kad inkvizicijos aparatą būtent jisai panaikino, nes šiai dienai dar didesnių aukų kiekis būtų negu partizanų pokarėje metų nuo katalikų bažnyčios. 1756-1763 <laughs> metais Prasidėjo septyniarių metų karas Europai. Jame dalyvavo Austrija, Prancūzija, Rusija, Švedija, Saksonija. E, ir visas karas vyko prieš Prūsiją. Anglai užpuolė Prancūziją dėl žemių Amerikoje ir Indijai. Ir kai Friedrichas sutelkė visas pajėgas ir siuntė kartu, nežiūrint tai, kad ir vokiečių kolonistų siuntė į tą žemės, Šiaurės Amerikoje ir Indijoje, e, jie e, pagrindė, kaip aš minėjau, kolonijos e, Amerikoje ir Indijoje to šiaurės karo pasiekmė buvo be abejo ir religiniai karai. E, nes Moskovijos caras pradėjo palaikyti Prūsiją, Ir tai galima irgi vardinti Lenkijos Lietuvos dalybų kažkokią tai dalimi. E, tai to pasiekojo įvyko, galima sakyti, jau kaip išvestinė buvo galutinai jau demontavimas. E, Augustas Saksas, e, trečiasis, kuris gimė e, kuris mirė e, jo, Dresdene ir 1763 e, metais iki 1760 iki Poniatovskio iškaraliavo Lietuvoje. Jisai tapęs valstybės karaliumi, delegavo Saksonijos ministrui, tokiam Henrichui von Briuliui, e, didžiąją dalį galių visų, nes ministrai būtent valgia. Lenkijas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ministrų tapęs Briulis tiesiog tapo neįlinių kyšininkų, ponų, sakykime, 10 procentų, ten prisimenu, Berots Šleževičius Lietuvoje buvo ponas 5 procentai buvo, ar ponas kiek, ar 7 procentai vadinamas. Tai mm, čia tautosaka tokia, tai Briulis tapo trupučiuką didesnių kišininkų negu tas mūsų <laughs> prieš tai paminėtas asmo. E, imdavo dovanas ir subsidijas iš svetimų valstybių jame. Jisai Anglijos, Rusijos ir rūpinas suras savo pajamų Saksonijai ir e, dvarelių prichvatizuoti ir dar kažką tai. Apie jį tuomet buvo kalbama, kad jis visiems tarnavėms, visiems parsidavęs ir iš visų jame skyšius. Taip, Lietuva ir Lenkija pamažu susidarė dvi didelės vieną prieš kitą nusistačios politinės partijos. Vienai vadovavo Patockiai, kitai Čartoriskiai. Patockiai rėmėsi Prancūziją e, ir iš ten gaudavo pinigų, tačiau stengiasi reformuoti valstybės gyvenimą savo jėgomis – E, kadangi jie kartais būdavo tokioj, kaip yra pozicijai karaliaus dvarui, jos vadinavo respublikonais patriotais. Todėl aš sakau, kad prancūzų visa ta istorija yra neatsiejama nuo mūsų, nes sunkiai, čia nuo valua laikų, nuo 1500 metų vidurio mes prieisim, kai mes susigiminiavom su prancūzų karališkąją dinastiją. E, taigi jos vadino respublikonais patriot Čertoriškių farm, partija, va ta familija, nepasitikėjo savo jėgomis dažniausiai ir laukė pagalbos iš užsienio. Daugiausiai rėmėsi Rusijos, e, vėliau iš reikalo ir kitomis valstybės, Anglija, Prancūzija, Prūsija, tokie buvo nu, pakankamai skistikas ir atspindėjo Poniatovskio politikoje. Iš pradžių tai buvo karaliaus partija, e, Čertoriskiai ir dar be kitaip vadinami familija. Dėl to jos žmonės gaudavo įtakingas vietas, kur potockininkai buvo neprileidžiami. Tai vat organizuojant familiją vadovavo Panetovskis, kuris į Čartoriškių šeimą pakliuvo vedybomis, Ir prie familijos jungiasi kitos didikų šeimos, kurios nebuvo susijusios čertoriškiais tiesioginiais giminystės ryšiais. Pavyzdžiui, Lietuvoje vat, palaikė Oginskiai, ritavo čia ir familijos pagrindas buvo gera organizacija, vidinė drausmė, dideli turtai abiejose valstybėse. Tai tokia mafijinė, ale mafijinė struktūrėlė. E, tai va ta familija pasiekė aukščiausias galybės, e, po to kai Augustas trečiasis pradėjo linkti Prancūziją ir išaugo tuomet Patockių įtaka. Ir familija metėsi prie Anglijos, e, prie Rusijos, žodžiu, visa ta mūsų tokia politika, hmm, e, galim pasakyti, išsekino, kaip aš minėjau, ekonominį biudžetą pradžiai, tam tikri dalykai, nes yra toks gyvenime dėsnis, arba tu kuri aplinkybės arba tave kuria aplinkybės. Geriausiai, kai tu kuri aplinkybę. Šiai dienai mes jau kuriami esame aplinkybių. Tai vat, Buvo laikotarpis, sakykime, iki Liublino unijos, kai kūriamos valstybės aplinkybės buvo, kaip vystysis, kaip e, klostysis įstatymai pajamos. Po Liublino unijos iš esmės buvo paleista inertiškai. E, priimti statymai kažkokie tai, kurie iš esmės buvo patenkino tą 10 procentų gyventojų e, šlėchtos, 15-10 procentų gyventojų interesus, kurie iš esmės gyveno tik tai iš grūdų, iš e, kailiukų, ir e, persiškų kažkiek tai kilimų. E, tai ir kai atsirado jau, sakykime, tas naujas pasaulis su visai kitais produktais, su Prancūzijai ir Anglijai atsirado gamybinės staklės pirmosios fa fa manufaktūros fabrikai, mes iš esmės nebegalėjom nieko prieš pastatyti ir taip e, mokslo, galima sakyti, religizmo dėka mes E, buvom pakirstos tos galybės. Ir tos galybės pakirtimas yra 1733 metai, kuomet Vatikanas pradėjo slaptas darybas su Lenkija, Lietuvos didžiąją, Prancūziją ir Austriją. Lenkijos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pagrindu buvo bandoma sukurti vieningą politiškai ir ideologiškai junginį vieningą Europą. E, pastarosios tikslas sugražinti Šventosios Romos imperiją tautiškasias protestantiškas valstybės Anglija, Prūsija, Švedija, Norvegija, Danija ir ortodoksiška Moskovija. Panašių laikotarpių e, Petras I 1724 e, Moskovijos caras pradeda westernizuotis, europinti Rusiją. Bet tai buvo didžiulė milžiniška anglų įtaka, kaip aš minėjau, e, Moskovijai, bei jos, e, o anglams tai buvo labai svarbu dėl Indijos, dėl Kinijos prekių. E, Peterburgė įkūrė mokslo akademiją, e, didžioji dalis mokslininkų buvo vokiečiai, Petras iš esmės pasiėmė atnaujindamas Dalai Lamos arba Čingis Hano modelį, kuris buvo paremtas meritokratija. E, tai yra valstybės tarnautojai renkami ne pagal giminystės ryšius ar titulus, o paprasčiausiai pagal gabumus – ir gebiausiai buvo siu, siunčiami mokytis į vakarų Europą, įvairiausių motų mokslų. Tai va čia yra skirtumas tarptų dviejų valstybių, kur 10-15 procentų susikūrė gerbuvį ir jiems buvo nusispjauti ant viso pasaulio, ant tų pačių vietinių žmonių. O ten, e, išgyvendami sunkumus, problemas kažkokias, tai jie buvo laimingesnė. Įdomu tai, kad aš su vienu žmogumi iš Afrikos bendravau. Ir sako, žinai, sako, jūs esat patys laimingiausi žmonės. Sakau, kodėl? Sako, tai, kad jūs nieko neturit. Kaip tai sakau? Kad mes nieko neturim, kaip mes galim būti laimingi? Sako, nu pasižiūrėk, sako, Afrikai sėdim, mes sako. E, pas mus ten 3-4 derliai per metus, e, turim naftos, aukso, bet sako, mes nieko nevaldom. Sako, jūs valdot mus, nesako, jūs neturėdami nieko priversti esą dirbti. Tai šiuo atveju, aišku, dabar didžiulė nelaimė Lietuvą ištiko, nes mes pasirodo turim ir naftos, ir dujų. Tai čia galim irgi vardinti iš vieną iš Lietuvos katastrofų, <laughs> nes mes pagaliau kažką turim. Pasižiūrėsim, kaip mokėsimės jomis naudotis, čia yra svarbiausia. Jo. Tai vat būtent Petras pirmasis sukūrė, galima sakyti, mokslinę valstybę, e, paremtą meritokratijų, to te, tesinys buvo e, da, čingischaniškosios e, sistemos, čingischaniško modelio, kuris Rusijoje šiai dienai vėl yra bandomas atnaujinti ir manau, jeigu jie jį atnaujins, tai ES gali net laikyti to spaudimo, kuris arba bent jau jos ES pakraščiai, kuriems ir mes priklausome. E, jeigu be abejo, protas yra viskas, mintis yra viskas, kaip Napoleonas sakė. E, tai Poltavo, sakykime, va tie švediški mūšiai, kur Karolis, būtent e, vadinamasis ta šiaurės karas, kuris prasidėjo apie 1700-osius, o baigęs 1721 metais, e, kuomet Karolis 12-asis, 19 metis tapo Švedijos karaliumi, e, Saksonijos valdytojų Danijos karaliumi. Jisai apvienijo visus protestantus, tai yra tautiškai mastančius e, tautiškai, tautinę religiją, e, kuri gimtają kalbą kalbėjo, ne latiniškąją. E, o mes tuo metu priemėm vazą, kuris buvo katalikiškas karalius. Va tai vat mūsų tie žaidimai geopolitiniai, nesuprantant, kad mes iš esmės atstovavom ne savo interesus, o kitos valstybės ir mirėm dėl jos, mes iš tikrųjų ir apsinodėm, jie šiai dienai turėtų labai daug atgailauti ir atstatyti iš esmės. Labai arba galim tasai e, obligacijas, subsidijas ar kaip išleisti, jo, kuriam galim padėti nekilnojimo turtą. Kągi labai gaila, iš tikrųjų, bet žinokite, laikas spaudžiamas ir noriu tik tai priminti, kad tai Aivarai kitą penktadienį mes kalbėsime apie biržų kraštą ir apie vazas, vazas kaip jos kirčiuoti. E, iš tikrųjų, keistai skamba, bet... <laughs> Zigmuntas Vaza, jo, ir e, kalbėsim apie Radvilas, kurie iš esmės, va tas laikotarpis 1700-1600-1500 yra Radvilų klėstėjimo laikotarpis, Radvilų amžius. Aš iš tikrųjų dar noriu priminti, kad laidos įrašą galite rasti Pulso e, puslapyje pulsas.lt skirelėje laidos ir parsisiųsti. Na, o laida kartojama e, klausytojų pageidavimais sekmadienį nuo 12 iki 13 valandos. Kita penktadienį vėl nuo 14 val. etrija žiauri tikrovė, kaip ir įprasta su istorijos ekspertų turėjų Aivaru Lilika. Dėkui Aivarai šiandien, už šiandieną. Ačiū visiems klausytojams. Ir iki susgirdėjimų. Lauksim klausimų dar, beje, gali jo, internetu teisingai. atsiųsti žmonės klausimus. Teisingai, muzika eta pulsas LT galite siūsti e, klausimų arba šiaip kokių pageidavimų, beje, ir apsilankyti paties puslapyje. Facebook'e e, galima, galima nuo lietuvos.org, bet galima ir Facebook'e yra sukurtas, e, kaip čia dabar, e, fanams, puslapis, <laughs> jo, gerbėjų puslapis. <laughs> tinklapis Aivaras Lileika, galite susirasti ir ten irgi atrasti. Galite jo atrasa. tiesiog papildyti tas laidas laisvai per nu, internetą. Aš klausytojai irgi gali dalyvauti Taip. iš tikrųjų. Taip. Gerai, iki, o mes susigirdėsime kitą penktadienį. Sudėjau. Pulsas.